Sama mo! Malinis akong babae. At hindi ako prosti. Ano bang sinasabi mo? Ano? Tanga-tangahan lang? O sadyang tanga ka? Alam kong ikaw ang nagdikit sa likod ng mga papel na may nakasulat na nakakainsulto. Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos. ang nakaraan. Avid fan ng mga K-pop stars at mahilig din manood ng mga Korean novela si Alexa. Pero nang magkaroon ng transferee na mukhang Koreano sa pinapasukan niyang school, ay di nagpakita ng interes ang dalaga. Patay mali siya rito si Alexa. Hindi niya pinapansin si Calvin. Kaya lang, nagkaroon ng isang pangyayari na naging dahilan para mainis si Calvin kay Alexa. Sa pagmamadali, nabangga ni Alexa si Calvin at natapon sa uniforme ang sauce ng fishball na dala nito. Humingi siya ng sorry pero di yun tinanggap ni Calvin at nagkaroon sila ng pagtatalo. Naging simula yun ng inis nila sa isa't isa. Mga kapamilya, dito natin dudugtungan ang mga pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, cute pa rin ang tingin ko kay Calvin pero inis na inis ako sa kanya dahil sa naging kagaspangan ng kanyang ugali. May mga pagkakataon nga na tinitingnan niya ako ng masama Hanggang minsan, habang naglalakad ako sa koridor ng university, isa na namang eksena ang nangyari. Hindi ko alam kung aksidente ba o sinadya. Tumabi ka kasi. Huwag ka harang-harang sa daan. Ikaw! Ako nga! Ikaw na nga nakabangga, ikaw pang galit! Eh di sorry! ano, okay na? Nag-sorry na ako! Yabang talaga. Nag-sorry nga, pero pasigaw. Sobrang talaga sa kayabangan ng Calvin na yon. Cute nga siya. Magandang mata dahil chinito. Pero ang ugali, wagas sa kasamaan. Puisit! Hindi ako dapat paapekto sa hambog na yon. Hindi siya ang sisira ng araw ko. <laughs> Calvin, ano ba meron at parang napapranig ka riyan? Tawa ka ng tawa. Masaya lang ako, Jake. <laughs> Kasi, Success! <laughs> Success? Ah, alin? Yung plano ko! Sigurado, siya naman ang mapapahiya. Ha? Huh? Ah, anong ginawa mo kay Alexa? Chillax ka lang, tol. Hindi naman ako killer. At lalong hindi ako rapist. Kaya buong buo pa si Alexa. Eh, ano nga ginawa mo sa kanya? Bakit nagtitingin sa iyo mga estudyante habang naglalakad tayo? Baka nagagandahan sa akin. Ay, ano ba yan? <laughs> OMG! Disgusting! Yuck! <laughs> Hindi sila nagagandahan sa'yo, Beshi. Pinagtatawanan ka nga eh. Hindi mo ba nakikita? Ano oh? Ingit lang siguro sa beauty ko. Sandali nga! ka, Besh? Bes, ano ka ba? Anong akala mo sa akin, trumpo? Basta turn around ka lang, na para nagmo-model. Ganern. oh, ayan. OMG! Bakit? Anong meron? Anong nakita mo na hindi ko nakikita? Eto, nakadikit sa likod mo. Papel? Oo, at may nakasulat. Hashtag umalandi ako. Akin nga! nito sa likod ko. Ewan pa sa'yo. Idinikit sa likod mo, hindi mo naramdaman. Manhid lang, besh. Ang unggoy na yun! Sigurado ko siya nagdikit sa damit ko. Kaya pala binangga ako. Sino? Ang walang hiyang si Calvin! Talagang sumusobra na ang unggoy na yun. Gusto yata pagsarahin ko ng tuluyan ng mga mata niya! Kaya't hanggang sa ulo ko ang naramdaman kong inis kay Calvin. Sobra akong napahiya. Doon ko napatunayan na sinadya niya ang pagbundol sa akin para magawa ang kanyang plano. Hindi ko nagawang kontrolin ang sarili ko. Kaya hinanap ko siya sa buong university at nang makita ko, lumipad ang kamay ko papunta sa kanyang pisngi. Galit na galit ako sa kanya. eh. At hindi ako prosti. Ano bang sinasabi mo? Ano? tanga tangan lang? O sadyang tanga ka? Alam kong ikaw ang nagdikit sa likod ko ng papel na may nakasulat na nakakainsulto. Anong ako? Nakita mo bang dinikit ko yun? Hindi, pero alam kong walang ibang gagawa nun, kundi ang gaya mong masama ang ugali. Talagang binangga mo pa ako para madikit sa likod ko ang papel. Bakit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? At gusto mo akong ipag- ikaw ang nagpasimula, di ba? Pinahiya mo ako. Hindi ko sinasadya yun! Di ba nagsorry na ako sa'yo? Bakit ba gustong gusto mo kong pagtripan? Ano bang yung kinagagalit mo sa akin, ha? Anong atraso ko sa'yo? Wala. Wala pala eh! Ba't ayaw mo akong tantanan? Alam mo, gwapo ka sana eh. Pero walang kwenta ang kagwapuhan mo kung wala kang respeto sa mga babae. At alam mo ba kung anong tawag sa mga nagtitrip sa babae? Becky! Bakla! Siguro inggit ka sa ganda ko. Insecure ka kasi Becky ka. At di mo matanggap na mas maganda ako sa'yo. <sighs> Hashtag, Becking Chinito. <laughs> Di ako Becky ha! Becky ka! Becky! Becky pala ha! Bastos! Sorry. Ikaw kasi, pinikon mo ako. sama niya. Ang yapag niya. Bakit pa nagka-crush pa ako sa unggoy na yun? Hindi pala siya deserve para maging crush. Cute lang siya, pero ang sama-sama ng ugali. Eh di masaya ka na ngayon kasi nakaganti ka na. Ewan ko ba? Anong ewan? Tingnan nga ba nahalikan mo pa? Nabigla lang ako. Anong lasa ng labi? Matamis ba? Malambot? Maasim. Amoy panis na laway. Walo <laughs> ko. Yung totoo. Uh, ang lambot ng lips niya. Saka parang bigla akong nahiya pagkatapos ng nangyari. Lalo na nung tumakbo siyang papalayo at umiiyak. ka ba, anak? Hindi po, pa. Eh, ano bang hindi? Ayan, oh. At pinunasan mo pa ng kamay mong luha mo. Wala po to, pa. Alexa, ano bang problema, ha? Pa, maliit na bagay lang po. Ayoko kasi na nakikita kang umiiyak. Saka, baka mamaya ko ano na lang mabalitaan ko. Pa, okay lang po ako. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Ano ba, natanggal ka ba sa scholarship? Ha, anak? Hindi ko kayang suporta ng pag-aaral mo. Magkano na lang ba ang kinikita ko sa pagtitinda ng gulay? Hindi ko rin po hahayaang mawala yon. Dahil yun na lang ang paraan para makapag-aral ako ng libre sa college. Kaya, wala po kayong dapat ipaglala. Okay lang po ako. Charo, sobra akong naapektuhan ng pangyayaring yun. Doble ang kahihiyang naramdaman ko sa ginawa ni Calvin. Lalo na nang ibalita sa akin ni May ang tungkol sa insidenteng nangyari. Isang video ang kumalat at pinagpiestahan sa aming eskwelahan. Stupid yung sinasabi mo, May. Eh, di yung nangyaring pagkiss ni Calvin. Ano? Bes, may nag-video at in-upload sa isang social media site. Ano? Nakakahiya, Bes. Lalo na kapag nakita yun ni Papa. Wala na tayong magagawa. Viral na. Saka hindi naman siguro mapapanood yun ng Papa mo kasi wala naman siyang social media account. Saka lumang cellphone ang gamit ng Papa mo, di ba? May sasabihin po kayo, ma? Oo, tungkol sa video na panood ko. <laughs> Wala yon ma. May isang babae kang hinalikan? Ma, tinarayan kasi ako. Saka kung anong sinabi sa akin. Siguro narinig mo yung audio. Sinabihan akong Becky. Nakakalalaki kaya, kaya ginawa ko yun. Pinatunayan ko na hindi ako Becky. <laughs> hindi naman ako nagagalit, anak. Saka, hindi rin big deal yun. Dahil kasalanan din pala ng babaeng yun. Kung magrereklamo siya, sabi mo sa akin. <laughs> Hindi yun magrereklamo. Lalo na't napahiya na siya. Baka siya pa ang pagtawanan. Sikat na kayo ni Alexa. Ang daming views doon sa video scandal niyo. Anong video scandal? Ano sa ginawa mong pagalik sa kanya? Sabi ng mga comment sa'yo, isa ka raw kissing bandit. <laughs> Napilitan lang ako. Kasi napikon ako. Kaya ginawa ko yun, oh. Pero sabi sa mga comment, bakit daw kayo. Sabi lang nila. Tol, ano bang naramdaman mo nung hinalikan mo si Alexa? Parang may spark ba? Parang may kuryente? Kinausap ka sa office nitong university? Oo, pati si Calvin. Pero magkahiwalay kami. Nauna ako tapos si Calvin. Anong nangyari? Tinanong lang. Inalam yung buong kwento. Hindi na raw dapat maulit yon. Buti ganun lang. <sighs> Nakakahiya, Beshi. Buti nga hindi pa alam ni Papa eh. Pero Besh, pansin ko mula nung mangyaring incident na yon, parang di ka na pinagtitripan ni Calvin. Tapos iba na yung mga tingin niya sa'yo. Di kaya may something nang nararamdaman yun para sa sa'yo, Beshi. Hala, nararamdamang ano? Kung anong basurang nasa utak mo, over ka. Uy, napasmile ka, ha? Huwag mo sabihin nag-a-assume ka rin. Hala, sumerang lola, feeling pretty? Hindi, no. At sa ginawa niyang kabastusan, hinding-hindi ko siya mapapatawad. minsan, ang galit na nararamdaman ay hindi na pala galit, kundi ibang damdamin na ibig nitong ipahiwatig dahil may pagkakataong ang puso ay nagiging mapagkunwari. Ano nga kaya ang mangyayari sa muling paghaharap ni na Calvin at Alexa? mga kapamilya, huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya. Maalaala mo kaya sa DZMM.